Antroji Samuelio knyga, 14 skyrius. Cerujos sunus Juabas pastebėjo, kad karaliaus širdis palinko prie apšalomo. Juabas pakvietė iš tekojos išmintingą moterį ir tarė jai, apsivilk gedulo drabužiais, nesitepk aliejumi ir apsimesk gedinti ilgą laiką nueik pas karalių ir taip jam kalbėk. Ir Joabas nurodė, ką jai sakyti. Teko jėtė moteris, atėjusi pas karalių, puolė veidų į žemę, išreikšdama jam pagarbą ir tarė, karaliau, padėk. Karalius jos klausė, kas nutiko. Ji atsakė, aš esu našlė, mano vyras miręs. Tavo tarnaitė turėjo du sūnus. Juodu susiginčijo laukuose ir, nesant kas jos perskiria, vienas užmušė kitą. Dabar visi giminės sukilę prieš mane, sako, išduok tą, kuris užmušė savo brolį, kad jį nužudytume už jo brolį ir sunaikintume paveldėtoje. Tuo būdu Jie siekia užgesinti man likusią kibrikštėlę, nepalikdami ant žemės mano vyrui nei vardo, nei palikuonių. Karalius atsakė moteriai, eik į savo namus, aš duosiu nurodymą dėl tavęs. Tekojėte moteris tarė karaliui, mano valdove, karaliau, kaltėte būna ant manęs ir mano tėvo namų o karalius ir jo sostas bus nekaltas. Karalius atsakė, kas tau grasins, tą atvesk pas mane ir jis daugiau tavęs nebelies. Ji sakė, karaliau, atsimink viešpatį, savo dievą, ir nebeleisk kraujo keršytojams žudyti, kad jie nesunaikintų mano sunaus. Jis atsakė, kaip viešpats gyvas, ne vienas tavo sūnaus plaukas nenukris žemėn. Moteris tarė, leisk savo tarnaitei pasakyti tau, karaliau, dar vieną dalyką. Jis tarė, kalbėk. Moteris sakė, kodėl tu esi nusistatęs prieš Dievo tautą Juk taip kalbėdamas, karaliau, tu apkaltini pats save, neleisdamas grįžti savo ištramtajam. Mes visi mirštame ir esame kaip ant žemės išlietas vanduo, kurio nebegalima surinkti. Tačiau Dievas neatima gyvybės, bet atranda būdą, kaip netstumti ištramtųjų. Aš atėjau kalbėti karaliui, savo valdovui, dėl to, kad žmonės mane įbaugino. Tavo tarnaitė galvojo, kalbėsiu karaliui, gal karalius įvykdys savo tarnaitės prašymą. Karalius juk išklausys ir išgelbės savo tarnaitę nuo rankos, siekiančios atskirti mane ir mano sūnų nuo Dievo mums skirto paveldėjimo. Mano valdovo, karaliaus žodis, nuramino mane nes karalius yra kaip Dievo angelas ir skiria gerą nuo piktą. Viešpats, tavo Dievas, te būna su tavimi. Karalius tarė jai, neslėp nuo manęs nieko, ko klausiu. Moteris atsakė, tegul kalba karalius, mano valdovas. Karalius paklausė, ar ne Joabas pridėjo ranką prie šio reikalo Moteris sakė, kaip gyva tavo siela, mano valdove, karaliau, niekas negali nukrypti nei į kairę, nei į dešinę nuo to, ką pasakė karalius. Taip, tavo tarnas Juabas mane pamokė ir nurodė, ką man sakyti. Norėdamas pakeisti šio reikalo eigą, tavo tarnas Juabas tai padarė. Bet mano valdovas yra išmintingas kaip Dievo angelas ir žino visą, kas vyksta žemėje. Karalius tarė Joabui, aš patenkinu tavo prašymą, eik ir parvesk jaunuolį apšalomą. Joabas, parpuolęs veidų į žemę, nusilenkė ir dėkojo karaliui. Po to jis tarė, karaliau, mano valdove, šiandien žinau, kad radau malonę tavo akise nes patenkinai savo tarno prašymą. Joabas, nuėjęs į Gešūrą, parvedė Apšalomą į Jeruzalę. Karalius įsakė, tegul jis gyvena savo namuose, bet mano veido nematys. Taip Apšalomas sugrįžo į savo namus, tačiau karaliaus nematė. Visame Izraelyje nebuvo gražesnio vyro už Apšalomą nuo galvos iki kojų padų. Jis neturėjo jokio trūkumo. Jis kirpdavosi plaukus kiekvienų metų pabaigoje, nes plaukai būdavo jam per sunkus. Jo nukirpti galvos plaukai svėrė 200 šekelių pagal karaliaus matą. Apšalomas turėjo tris sūnus ir vieną dukterį vardu Tamara. Ji buvo graži moteris, Apšalomas išgyveno Jeruzalėje dviejus metus, nematęs karalius veido. Apšalomas pasikvietė Joabą, norėdamas jį pasiūsti pas karalių, bet Joabas netėjo. Antrą kartą pakvestas Joabas taip pat netėjo. Tuomet Apšalomas kalbėjo savo tarnams. Jūs žinote, kad Joabo laukas yra šalia mano ir jame auga miežiai. Eikite ir juos padėkite. Apšalomo tarnai padegė miežius. Tada Joabas atėjęs pas Apšalomą klausė, kodėl tavo tarnai padegė mano miežius. Apšalomas atsakė Joabui, Aš tave kviečiau ateiti pas mane, nes norėjau, kad tu paklaustum karaliaus, kodėl turėjau grįžti iš Gešūro. Man būtų buvę geriau, jei ten būčiau pasilikęs. Aš noriu pamatyti karalių. Jei aš kaltas, tegul nužudo mane. Juabas atėjęs pas karalių, jam viską pranešė. Tada karalius pasikvietė Apšalomą. Jis atėjo pas karalių ir nusilenkė veidų iki žemės, o karalius pabučiavo apšalomą.